Sababu ya kisa kutokea ni nini? Na uongo waishia katika kisa hiki. Sasa leo hii siku ya tatu ya mhadhara yetu tumekusudia kuzungumza shubha na majibu yake. Lakini kabla sijaanza kuelezea shubha na majibu yake, napenda kukariri na maneno kutangaza ushujaa wao kutumia vitabu vya Ahlu Sunna wal Jamaa. Malengo tumeelezea. Malengo yao ni nini? Naweza katuelezea kwa nini mashia wanatumia vitabu vya Sunna kwenye kutangaza ushia na hawatumii vitabu vyao? Kwani vitabu vyao vipi? Sababu hasa ni nini? Tumelikariri hili jambo katika mahadhara ya kwanza na jana pia tukalikariri tukatoa mifano. Leo nataka niulize, nani anasema kutupa maelezo ili wewe na wanatafsiri kwa ufahamu wao ili wewe uweze kuchota. Kwa hiyo huo ni utaratibu wao wa miaka mingi sana, wanakutangaza ushia wao, hawatumii vitendo vyao. Hoja kubwa wao wanayoitoa, wao wanayoitoa hoja kubwa, wanasema hivi, sisi tunatumia vitabu ambavyo wewe unaviamini, kwa sababu vitabu vyetu wewe hauviamini. Kwa siwezi kutangaza ushia wangu kupitia vitabu vyangu, kwa sababu vitabu vyangu wewe hauviamini. Kwa hiyo mimi ninataka nitumie vitabu vyako kukuaminisha ya kwamba ndani ya vitabu vyako yako maandiko ambayo yanasapoti itikadi yangu. Hiyo ndio hoja ya kimsingi inayotoa, ambayo sisi katika majibu yetu tukasema ya kwamba haiwezekani. Sawa? Eh, haiwezekani kuufahamu ushia kwenye vitabu vya sunna wala kufahamu aqida ya sunna kwenye vitabu vya nini? Fikishia, kwa sababu yule Sunna alipoandika kile kitabu chake alikiandika kwa ajili ya kutetea itikadi yake hakuandika kwa ajili ya kuiporomosha itikadi yake kwa haiwezekani ndani ya kitabu chake yapatikane maandiko ambayo yanaunga mkono mpinzani wake haiwezekani itakuwa tu wewe umeelewa vibaya sasa leo nimekuja na kitabu kingine هي دي منها دي منهاج الكرامة منهاج الكرامة في معرفة الإمامة كتبت يجكم أنا الحسن ابن يوسف ابن المطهر المعروف بالعلامة الحلي أما فريقه كم يسابع نستين دين هجرية كتاب هيكي هو يبوانا ame ameandika hoja, amekusanya hoja zinazothibitisha ya kwamba khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Ali bin Abi Talib na si Abubakar Siddiq. kwenye kitabu hiki kitabu chote haja nukuu maelezo ya Sheikh. Kitabu chote hiki amenukuu maelezo yaliyo katika vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa. Kwa maana anataka kuthibitisha ndani ya kitabu hiki ya kwamba Suala la Ali kuwa khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam limo ndani ya vitabu vya Ahlusunna wal Akaandika kitabu hiki na kitabu hiki baadhi ya watu walivyokipata na wakisoma ni ikawa na sababu ya baadhi yao kuingia katika ushirika, sababu anazungumza kwa kujiamini na kutafsiri maandiko kwa namna anavyotaka yeye. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala alipoletewa kitabu hiki akakisoma, kwa kuwa mtunza kitabu hiki amefanya upotoshaji kwenye maandiko yaliyomo katika vitabu vya ahlu sunna wal jamaa. Yeye sasa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akaandika hii Minhaju Sunna an-Nawawiyya kwa ajili ya kukitibu kitabu hiki sasa darasa yetu ya leo ni kuhusiana na shubha. Tulisema kwamba shubha sio dalili, shubha sio nini? Sio dalili. Ina maana mtu anachukua kauli ya Allah na kauli ya Mtume anaitafsiri kwa namna anavyotaka yeye, ili kufikia nini? Lengo lake. Ndilo ambalo alilolifanya huyu bwana kwenye hichi kitabu minhajul karama. Sasa jambo la kwanza kabisa ambalo nataka ulishike hili, naomba hii kanuni ishike. Shia anapotumia andiko lolote ndani ya Qur'an au ndani ya Sunna kwa ajili ya kutetea itikadi yake. Kama atakutajia hadithi, basi itakuwa ina moja kati ya hali zifuatazo. Hali ya kwanza, ima hadithi itakuwa ni sahihi, lakini ufahamu aliyotumia yeye kwenye hadithi hiyo sio ufahamu sahihi. Hicho ni kipengele cha kwanza. Hadithi kweli ni sahihi lakini yeye alivyoifasiri ile hadithi sawa na kuielewa sivyo jinsi hadithi ilivyo hiyo ni kanuni ya kwanza ishike imma hali ya pili hadithi itakuwa ni dhaifu itakuwa ni hadithi ni dhaifu na maana yake pia ni maana ya kimakosa hali ya pili hadithi itakuwa ni dhaifu na maana yake na maana ya hadithi hiyo pia ni maana ya nini ya kimakosa hali ya tatu hadithi itakuwa ni hadithi dhaifu maana ya hadithi hiyo ni maana sahihi hatoki nje ya hii misingi mitatu Shia anapozungumza itikadi yake kupitia vitabu vya ahlusunna sunna wal jamaa. Narudia tena mara pili, kama atatumia hadithi, hadithi itakuwa ikiwa hadithi ni sahihi, basi ufahamu juu ya hadithi hiyo ni ufahamu wa kimakosa, na hizo ndiyo riwaya zote zilizomo ndani ya Bukhari, sawa, zilizomo ndani ya Sahihi Muslim. Shia akizitumia ni hadithi sahihi, lakini maana anayoitaka yeye juu ya hadithi hiyo sio maana sahihi, au ima hadithi itakuwa ni dhaifu na maana yake pia nini? Ina makosa, haiendani kabisa na Uislamu. Na sehemu ya tatu, hadithi itakuwa ni dhaifu, sawa na la maana ya hadithi hiyo ni maana sahihi. Wanawachuoni wamefanya utafiti wakazikusanya riwaya zote ambazo mashia wanazitumia sawa, kuhusiana na hadithi zilizomo ndani ya vitabu vya sunna wal Jamaa wakatoka na hii natija, wakatoka na hii natija. Sasa Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwenye kuzungumzia hiyo hali mashia katika minhaju sunna kwenye juzuu ya sita kwenye juzuu ya kwanza ukurasa wa 68 alipokuwa akiwazungumzia mashia akasema hivi walqaum walqaum na hawa watu hawa min akdhabi nnasi fi nabiyat ni katika watu waongo mno katika mambo ya kunukuu katika upande wa kunukuu riwaya sawa na kunukuu maandiko ni watu waongo mno ومن أجهل الناس في العقليات nani katika watu wajinga mno katika mambo ya kutumia akili yani kuna mambo akili ya binadamu inakataa wenyewe wanakubali akasema hivi yusaddiquna min almanquli bima ya'lamu alulama bilittirari annahu min alabatil wanasadikisha nukuu ambazo wanachuoni wamefahamu kwa njia ya ulazima ya kwamba ni katika mambo ya batil, wao ndio watazikubali hizo. Wayukadhibuna bilmaalumi min alittirari, na wanakadhibisha mambo yenye kujulikana kwa ulazima, almutawatir, tena kwa njia ya tawatur, adhamu tawatur fi lumma, njia ya tawaturi iliyokuwa kubwa katika umma jailan baada jailin kizazi baada ya kizazi wao watakataa wala yumayizuna fi naqlati alilmi wala hawapambanui katika kunukuu elimu waruwati alahadith na wapokezi wa hadithi wal akhbari na khabari baina almarufina bilkadhib baina ya wale ambao wamefahamika kwa uongo au aldhalati au kukosea au aljahli au ujinga bima yanqul kwa kile ambacho unachokinukuu wa baina aladl alhafid aldabit almaruf bililm wa bilathar na baina ya mwadilifu mwenye kuhifadhi mwenye kudhibiti anayejulikana kwa elimu na athari hawana uwezo sasa kwa kuwa leo tunataka kujibu shubha nimetanguliza haya maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kufanya kama vile ndiyo msingi kwamba ni mtu ambaye yale mambo ya batil yote wao ndio watasadikisha na mambo ya haki yote wao watayakataa katika upande wa riwaya hawapambanui hii ni riwaya sahihi hii ni riwaya dhaifu hili wenyewe hawana mpango nao kila riwaya wakiikuta wataisema Sasa shubha ya kwanza, shubha ya kwanza ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofika Qadirfu, alipofika Qadirfu ali man kuntu maulahu fa aliyun maulahu allahumma wali man walahu wa ali man wao hawasemi ya kwamba sababu ya hicho kisa kutokea ni yale mambo yaliyotokea kule Yemen hawazungumzi hivyo wanasema hivi kipindi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoka Makka anakwenda Madina, Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma Jibril, mwambie mtume hivi, tangaze Ali kuwa ndio kiongozi. Mtume akawa anaogopa kile Abubakar, lakini Umar ndio alisubiri Kisema mwalimu kiongozi, jamaa watanielewa je? Hakatangaza, kakaa kimya. Imekaa msafara unakwenda tu, jibrili akashuka mara ya pili, bwana, mtangaze Ali kuwa ni kiongozi. Mtume hakutangaza safari ukaendelea Jibril akashuka tena mara ya tatu aliposhuka mara ya tatu sasa akashuka na aya akashuka na nini na aya kuna aya wanaiita katika suratu e, eh, al kuna aya katika suratu al-Maida wanaiita ayatu tabligh katika suratu al-Maida kuna aya inaitwa ayatu at-tabligh aya nambari 67 katika suratu al-Maida يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس inna allaha la yahdi alqawma alkafirin. Tumeelewa? Kwa kuwa mtume aliambiwa mara ya kwanza mtangazi Ali kuwa ni kiongozi, hakumtangazi Akaambiwa mara ya pili mtangazi Ali kuwa ni kiongozi, hakumtangazi Mara ya tatu Jibril akaja na aya ya sitini na saba katika suratul Maida aya inayosema hivi ya ayuha rasul ewe mtume balligh ma unzila ilayka min rabbik fikisha kile ambacho kimeteremshwa kutoka kwa Mola wako ni kitu gani hicho sasa hicho kilichoteremshwa kutoka kwa Mola wako ni kitu gani ni kile ambacho aliambiwa mara ya kwanza kiseme akikisema akaambiwa mara ya pili kiseme hakukisema sasa mara ya tatu inashuka aya sasa kwamba fikishe kile ambacho umeteremshiwa kutoka kwa Mola wako, wa illa mtafaal usipofanya usipofanya hicho ile jambo usipofikisha, fama balaghta risalatahu, utakuwa hujafikisha ujumbe wake. Yani kama hutomtangaza Ali kuwa ni khalifa, ile miaka yote 23 iliyofanya dawa sawa, hamna kitu ulichokifanya fama balagta risalati utakuwa hujafikisha ujumbe wake kisha wallahu yasibuka minan nas Allah atakukinga wewe na watu sikuwa naogopa hawa watu wallahu yasibuka minan nas Allah atakulinda wewe na watu inna Allah la yahdi alqawma alkafirin hakika Allah hawaongozi watu makafiri iliposhuka hii aya sasa mtume akaona hakuna nini hakuna budi akawasomea hii aya masahaba sasa masahaba wanasikiliza kitu gani hicho ambacho umeteremshwa kwa Mola wako tufikishie ni kitu gani ndio akamchukua nani Ali ibn Abi Talib akamtangaza man kuntu maulahu fa aliyu maulahu unaona chengo lopigwa hapo hili ni juti ni kusana kusana natengeneza kitu kimoja kama hujasoma si unakubali unakutana na mtu fasaha mtu anajua kuzungumza anapangilia maneno zile ibara anazipangilia vizuri huwezi kuchomoka yaani huwezi kuchomoka sasa baada hii aya kuteremka baada hii aya kuteremka mtume si akamchukua Ali na akamtangaza alivyomtangaza Ali ikashuka aya pale pale alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Leo hii nimekamilisha dini yenu, kwa maana dini imekamilika. Kwa nini? Kwa kutangaza alaykum al-khalifa wa atimamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyinyi neema zangu. Wa raditu lakum al dina, na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini. Yani Uislamu umeridhiwa kuwa ndio dini kwa Ali ibn Abi Talib kuwa ni kiongozi. Vipi wewe unamkataa Ali kama sio kiongozi? Una Uislamu? Huwezi kuwa na Uislamu. Bwana mmoja anaitwa Al-Harith bin Nu'man Al-Fihri akamwambia Mtume, hapana, wewe ulikuja ukatuambia wewe ndio mtume, tunakubali ukatuambia tuswali, tumekubali kuswali, tumefunga, tumetoa zaka, tumehiji. Afu tena leo hii unamtangaza mtoto wa ammi yako kwamba ndio mrithi wako. Aya, kitu hii siwezi kukubali, hii sikubali. Akamwambia hivi Mtume, Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik faamtir alayna hijaratan min as-sama aw itina bi'adhabin alim hii ni aya katika suratul Araf. Ewe Allah, ikiwa hii ni jambo analosema huyu Muhammad huyu, kipindi hicho anazungumza haya mambo Muhammad bado yuko juu pale, huyu bwana yuko chini kwenye farasi wake. Anaambia ya Rab, ikiwa hili jambo ni kweli limetoka kwako, kama ni kweli limetoka kwako, fa amtir alaina hijaratan min samaa sama tuletee mvua ya mawe kutoka mbinguni leta jiwe linipige mimi hapa nife sasa hivi au itina bi adhabi ali au tuletee sisi adhabu kali huyu bwana alipozungumza haya maneno ikashuka aya nyingine saala sailun biadhabin waqi ameomba mwenye kuomba adhabu yenye kutokea lilkafirina laysa lahu dafa kwa makafiri hakuna mwenye kuizuia ikashuka nini hiyo aya na hapo hapo likatoka gongi la jiwe likampiga yule bwana kwenye kichwa likatokea kwenye tupu yake yule bwana akafa pale eh msahaba walivyoona hivyo ah, kina Umar sasa akaona eh hili jambo lishakuwa kubwa wakamfuata Ali bana wewe ndio ushakuwa kiongozi wakampongeza pale wakampigia muanaka pale baada ya hapo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaendelea na msafara wake kuelekea wapi Madina hayo yote nilokuelezea amna la kwenda hata yote ni uongo yote ni uongo yote ni uongo sasa ukiangalia hapa amekusomea hadithi za mtume sawa amekutajia aya za nini za Qur'an utabanduka vipi wewe Tutabandukaje? Ndio Ibn Taymiyyah anasema hivi, wal qawm min akdhabi nas fi maqliyat, hawa watu hawa ni waongo mno kwenye kunukuu wa min ajhali nas fi aqliyat, na ni katika watu wajinga mno katika mambo ya akili. yusaddiquna min almaquli بما بما يعلم العلماء بالاضطرار انه من الاباطيل wanasadikisha nukuu ambazo wanawachuoni wamefahamu kwa ulazima ya kwamba hawa ni mambo ya batil wao watasikubali sasa hizi ni shubha ambazo mashia wanazitumia sasa majibu yetu sisi mepesi sana wala tututumia nguvu kwanza Uongo wa kwanza, saala sailu biadhabin waqi ni sura ya Makka. Imeteremka wapi? Makka, haijateremka Madina. Imeteremka Makka kabla mtume hajaenda wapi? Hajaenda Madina. Si uongo wa kwanza? Uongo uko wazi kabisa, yaani ni uongo uko wazi kabisa, lakini wanauzungumza na kwenye vitabu anaandika humu katika minhajul karam huyu bwana huyu katika hii minhajul karam amenikuu hayo maandiko hizo riwaya mkuu humu na anakwambia sahihi wamezisahihisha wanawachuoni wote wa ahlusunna waljamaa vitu vitu vya sura saala biadhabi biadhabin waqi ni sura imeteremka maka haikuteremka Madina na imeteremka kabla mtume hajahama kwenda Kwenda Madina. Mmeelewa mpaka Jambo la pili, huyo mtu huyo anaitwa Al-Harith ibn Nu'man Al-Fihri, wanawachuoni wamemfuatilia katika vitabu sawa mbalimbali vilivyoandika majina ya masahaba kwa sababu wanaochoni wa Kiislamu wametoa jitihada kubwa sana kwenye kudhibiti majina ya masahaba. Kila mtu ambaye ni sahaba jina lake limedhibitiwa. Kuna kitabu kinaitwa Usdul Ghaba fi ma'rifati as-sahaba. Al-Hafidh bin Hajar ana kitabu amekiandika ni al-isaba fi tamyiz as-sahaba al-imam ibn manda ana kitabu kinaitwa maarifatu as-sahaba الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنا كتاب كنيت سير أعلام البلاء سبب humu ameandika majina ya masahaba na watu wema wengi waliotangulia. Wanaochuoni wanaofuatilia majina na historia za watu wanasema ya kwamba hakuna mtu anaitwa Al-Harith bin Umar fihi, amna mtu huyo. Yani huwezi kumpata mahala popote. Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala hii juzuu ya ngapi? Sikuja naye katika juzuu ya saba alipokizungumzia hili tukio amemzungumza kwa Bwana nitasoma maneno yake. Ibn Taymiyyah anasema hivi وفي هذا الحديث ذكر في هذا الحديث أن هذا القائل يمتاز كتك هي حديث يقوان برسماجي ويالي منين يالي ألم بيمتوم يقوان بر إيه، أمر بما بمبان الإسلام الخمس ألم وامرشا زيل المسلطان زو الإسلام وعلى هذا ندوي قوله فقد كان مسلما mtu huyu alikuwa ni muislamu fa innahu qala alika yeye alisema kumwambia mtume faqabilnahu minka tuwakubalia wewe sawa alimwambia wewe ulikuja kutuambia sisi mtume kutuambia tuswali kutuambia tufunge kutuambia tutoe sadaka tuzitoe zaka tuhiji faqabilnahu faqabilnahu minka tukakubalia sisi wewe shibin taimia akasema hivi wa min al-ma'lumi bi-darura na katika mambo ambayo yanafahamika kwa ulazima anna ahadan min almuslimina ala ahdi nabii sallallahu alayhi wasallam kwamba yoyote katika waislamu katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam lam yusibuhu bihadha hakuwahi kupatwa na adhabu hii adhabu gani ya kupigwa jiwe kutoka mbinguni likapiga kichwani likatokea katika tupi ya nyuma alafu mtu huyo akafa katika historia hakuna muislamu yoyote aliyepata adhabu hii wa aidan na vile vile fahadha ar rajul la yu'rafu fi sahaba huyu mtu huyu hajulikani katika masahaba bal huwa min jinsi al-asma'i bal yeye ni katika jinsi ya madina allati yadhkuruha at-turqiyya huwa wanayataja wale at-turqiyya min jinsi الأحاديث التي في سيرة عنترة ودهلم كتك جنسية حديث زسيرة إيه، عنترة ندهلم وقد صنف الناس كتبا كثيرة في أسماء الصحابة نكو حقيقة نتونغ وتوين في تبوين كتك كويلزية مدينة من الصحابة الذين ذكروا في شيء من الحديث مصحابة أنباو ومتاكوا كتك جنب ولولوت كتك حديث حتى في الأحاديث الضعيفة mpaka katika hadithi dhaifu mithlu kitab al-isti'ad mfano kitab al-isti'ad fi ma'rifati al-ashab cha al-imam ibn abd al barr wa kitab ibn manda ma'rifatu as-sahaba wa kitab abi nu'aym al-asbahani fadail as-sahaba na kitabu cha al-hafid abi musa wa nahwi dhalika na mfano wa kitabu hiyo wa lam ولم ahad minhum hadha ar-rajul na hakuna yoyote katika wao alimtaja huyu mtu fa'ulima annahu laysa lahu dhikrun fi shay'in min al riwayat ikajulikana ya kwamba mtu huyo hana utajo wowote katika riwaya fa inna haulai hakika hawa wanawachuoni hawa la yadhkuruna illa ma rawahu ahlul ilm hawataji riwaya isipokuwa riwaya ambayo imetajwa imepokelewa na watu wenye elimu la yadhkuruna ahaditha turqiyya hawataji hadithi za turqiya hadithi turqiyya ni hadithi gani aturqiya ni mtu ambaye ameubikwa na mapenzi ya mwanamke akamchafua akili ndio inaitwa nini aturqiya kwa akikaa yeye anaweza akatoa habari yoyote kwa sababu gani ameshavurugwa na mapenzi aturqiya ni mtu ambaye akili yake imevurugika kutokana na kugubikwa na penzi la mwanamke afu ule mwanamke hamtaki sio mwanamke anamtaka ule mwanamke hamtaki kwa akamvuruga akili ashamvuruga akili basi ana uwezo wa kutoa habari yoyote ya uongo sababu anakuwa hana nini hana akili sasa Ibn Taymiyyah anasema hivi majina kama haya yasiyojulikana haya huwa yanatajwa na watu gani? Wale ahadithu turkiya, watu ambao wamegwibikwa, wana msongo wa mawazo kutokana na kumpenda mwanamke afu mwanamke hampendi. Sisha kutokea hiyo? Kama haijawahi kutokea, omba sikutokea katika maisha yako wale ambao imewatokea wanajua habari yake yani unampenda mwanamke unataka uishi naye halafu yeye hakutaki na anakuambia sasa mimi sikutaki na wewe ndio unaona ya kwamba bila ya yeye wewe utakufa huwezi kuishi katika hii dunia akili yako haiwezi kuwa sawa sawa watu wa aina hiyo ndio wanaitwa nini aturkia sasa ibn taimia anasema ya kwamba majina kama haya min jinsi asma'i allati yadhkuruha turuqiyya ni katika zile jinsi ya majina ambayo yanatajwa na watu wa Turukia, watu waliogubikwa na mapenzi ya wanawake, afu wale wanawake hawataki. Atakuwa salama huyo? Ndio akiingia kazini anaweza kutukana watu wote, wote katukana tu, matusi kumbe ashavuruga huko nyumbani, mambo hayaendi sana kwa hiyo Al-Harith bin Nu'man Al-Fihri, hakuna mtu wa hiyo, hakuna kabisa mtu wa sabakuli hiyo. Jambo la ngapi tulizungumza? La pili. Kwanza saala sailu ni sura ya wapi? Ya Maka. Pili, huyo mtu huyo aliyesema kwamba mtume kama hili jambo ni la kweli nimwambie Allah niletee adhabu huyo mtu hayupo jambo la tatu alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati hivi ni nani asiyejua aya hii imeteremka yani hata yule muislamu ambaye hasomi lakini huwa anasikiliza mawaidha si ndio anasikiliza hutuba za Ijumaa hivi hivi alyawma akmaltu lakum dinakum hii hajui aya imeteremka hebu nani atatueleza hii aya imeteremka eh, eh imeteremka Makka siku gani Hijjatul Wadaa ilikuwa ni siku gani siku ya Arafa si ndio aya imeteremka Makka katika hijjatul wadaa siku ya nini ya Arafa wao wanakuambia ah, ah, ah, haikuteremka hapo hii aya imeteremka baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumtangaza Ali kwamba ndio kiongozi Allah akateremsha hii aya kukamilisha nini Uislamu yani jambo ambalo liko mbali kabisa kabisa lakini wao ndio wanaliamini na huwezi kumpata hata huyo mmoja anakuambia kwamba al-yawma akmaltu lakum dinakum iliteremka wapi maka siku ya arafa hakubali hakubali kabisa hakubali Rabia ah, ah hii iliteremka kadiri fu ndio ile binti anasema kwa si ndio wanayakubali yale maandiko ambayo watu wote wanajua ni ya uongo wenyewe ndio wanayakubali na yale mambo ambayo yanajulikana kwamba haya ni mambo ya kweli na ni mambo ya sawa sawa wenyewe ndio wanayakataa sasa tutakuwa ni wazima hapo hizo kwa ni watu wazima jambo la ngapi jambo la nne ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu yahsibuka min an-nas inna allaha la yahdi al-qawm al-kafirin hii aya iteremka Madina sawa na sababu kuteremka kwake ni hivi Mtume alipohamia Madina, uadui baina yake yeye na Makureishi sawa, ulikuwa bado ni mkubwa sana. Bado Makureishi wanaona huyu mtoto ametudharau, sawa, lazima tumnyooshe. Lakini akaja akapata maadui wengine ambao ni Mayahudi walioko ndani ya mji wa Madina. Mayahudi haya wakawa wanashirikiana na, na, na, na wanafiki kwa hiyo kipindi mtume amehamia Madina hali yake ilikuwa bado haijakaa sawa sawa ikawa masahaba wanamlinda kifika usiku wanapeana zana wanaizingira ile nyumba ya mtume kama mtume yuko kwa mke fulani wanakwenda kwenye ile nyumba wanaizingira ili mtume asifikwe na adui wa aina yoyote mtume sasa Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya usiku mtume baada ya kusomewa hii aya akafungua dirisha alikuwa yupo kwa Aisha siku hiyo sawa so, akawaambia hivi nendeni mkalale katika midumba yenu na wake zenu tayari Allah subhanahu wa ta'ala sawa so, ameshachukua dhamana ya kunilinda kuanzia leo msinilinde tena masahaba hao wakaondoka sana kwa maana Allah anamwambia mtume ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ewe mtume fikisha kile ambacho kimeteremshwa kwa Mola wako yani hivi sasa wewe tangaza uislamu usiogope tena mtu wallahu ya'simuka minan nas na Allah atakulinda wewe na watu Si tumeelewana? Vitabu vyote vya tafsiri ya Qur'ani vinavyoelezea sababu za aya za Qur'ani kuteremka wanaelezea kwamba hii aya katika suratul Maida sababu ya kuteremka ni suala la masahaba kumlinda mtume sallallahu alaihi wasallam na kuanzia siku hiyo ulinzi wa mtume ukawa umeondoka, na ulinzi huo uliondoka katika utawala wa mtume, ikawa mtume halindwi tena, anatembea peke yake, anafanya shughuli zake yeye mwenyewe. Hiyo hali ikaenda katika utawala wa Abubakar. Hakuna masala ya khalifa kulindwa wala kiongozi wa Kiislamu kulindwa. Hiyo hali ikaenda katika utawala wa Umar. Hiyo hali ikaenda katika utawala wa nani? Wa Uthman. Baada ya Uthmani kuuawa sawa na kwa kuwa waliomuua Uthman ni waislamu wenyewe hapo sasa ndio wale watawala wakaingiwa na hofu wakaanza kulindwa na baadhi yao ndio walilindwa wengine walikuwa walikataa kulindwa Ali alikataa kulindwa sawa na ndio maana Ali naye pia akauawa na waliumua Ali ni Waislamu wenyewe, na Muawiya naye pia alikuwa analindwa. Baada ya muda fulani, akakataa kuweka ulinzi. alivyosikia kwamba kuna njama za kumuua, sawa, kwa sababu walikaa watu hao watatu wakakubaliana, ikifika tarehe ishirini na saba ya Ramadhani lazima watu watatu tuwaue Muawiya Ali bin Abi Talib na Amr ibn al-As Amr yuko wapi Misri Ali yuko katika mji wa Kufa Muawiya yuko wapi yuko Sham kwa wale watu wakagawana huyu akaenda Misri yule akaenda zake Sham na huyu akaenda zake Kufa usiku wa tarehe 27 ya Ramadhani Muawiya hakutoka asubuhi kwa sababu asili katika zama za zile za, za watawala sawa mtawala ndiyo anayewaamsha watu asubuhi kwenda kuswali msikitini anatoka haya jamani mkeni so so so katika msikiti tu swala wanapiga kelele tu msikitini kupiga watu kelele watu kwa mtu kwenyewe hawamki wala hawaendi kuswali kazi kupiga makelele msikitini tu ah, ah. anaamka mtawala anatembea katika miji katika jumba haya amkeni kwenda kuswali amkeni kwenda kuswali hilo linajulikana hilo sasa hiyo siku hiyo Muawiya hakuamka ndio ikawa salama yake Ali alipoamka kuna kuamsha watu kuswali swala ya alfajiri akakutana na mtu njiani akampiga akamuua Amr ibn al-As yeye siku ile pia naye hakuamka, akamwamsha kijana wake, nenda kawaamsha watu kuswali. Kwa alipotoka katika nyumba ya Amr yule muuaji yule, sawa, akajua huyu ni nani, ni Amr, akamfuata akamuua. Baada ya kumuua kumesikia ah, akakimbia sana, tushaelewana kwa baada ya haya matukio ya watawala kuvamiwa sawa na kuanza kuuliwa na wanaowaua ni Waislamu wenyewe, hapo sasa, baada ya hapo watawala wakaanza kuchukua nini tahadhari. Lakini katika tawala zilizopita huko nyuma, utawala wa Uthman, utawala wa Umar, utawala wa Abubakar, utawala wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiongozi alikuwa halimu, anatembea yeye mwenyewe katika shughuli zake. Kwa hii aya ikawa imeshuka kuwakataza masahaba wasimlinde tena mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mashia sasa hii aya wanaigeuza na wanajiita aya tabligh, aya ya kufikisha ujumbe. Wallahu a'lam. Tuadhiniwe alafu tumalizie.